Iñaki Zaldumide, egunon? Egunon. Zien lan txailian duzen txartze beroa, zaiko gira? Bon, bigai uh, ustartzen direnak, mm hau da uh, pas sanitar delako ren beharra, nolazbait bortxaz behar duguna ukan, uh, izan zaten ospitale, zaharretxe edo almen horitasuna zarduratzen diren eh, egoitzetan. Eta hor, biztan da, arazoak sortzen dituela, eh, aipatu izan da, eta badakigu uh, zertan diren, eta berriki hor bainako ospitalean gertatu edo gertatzen ari den uh, mugimenduaz. Baina, almen urutasunari doak joanez ere, badugu arazo larri bat, hau da, segur dela zante, eh, osagarri buruzko bilketak edo 2008 ustailan bildu baitziren, hor, sortzi milareko dirulago laguntza uh, estatuak uh, eh, desblokatu zuen, bideratu zuen, erizainen soldaten emendatzeko. Eh? Bai. Eta sare hortan, zaharretxetako hainbat langileren ere emendaken bat bazen eta bada, uh, hau da, euntalaro goita iru euroko emendakena, garbi, beraz, uh, emendakina nahiko uh, potoloa, eh? zentaz bat beren soldataren euneko amagaz emendatzearen uh, irudiekoa izan da, eta eh, gertatzen dena da ahalmen urritasuna zarduratzen diren egoitzetan eta batez ere kontseilu departamendalak eh, eskualdeko departamenduak eh, kudeatzen dituenetan deusez Eta hor izan da, beraz, eh, nahiko mugimendu joan den neguan, eta gertatzen dena da, eh, gure sektorean oraino ez da eh, deuse erabakia izan. Eh? Naiz eta akitainako lehengo errezako buruak lan bat duen estatuaren izenean, gure sektoretan ere langileak eta ukanditzaten emendakinak ez da deuse bururatu. Gaur egun, gertatzen da, gauza bakarra lortu izan dena da, eh, AMP, edo Ed Mediko Psikologi delako horiek, eta erizainek, gure sektorean beden, uh, emendakina dakina indutela segurtatu daukute, eh, ondoko urtahirian, eta ber einekoa, behaz, euntalaro goita iru, Eta gauza da, gure egoitetan baditugu beste hainbat langile. Beraz, ez berezitu, eh, gauaz lanean hartzen direnak, gero garbiketa eh, egiten ibiltzen direnak, eta hientzat ez da deuse pentsatua. Eh, gertatzen dena da, behar momentuan, urtagiran izain den hemen dekinarekin, ez hitzaile berezituak, badituzte ardura bereziak eta goragokoak, izan zadean eskuntzari buruz, baina ere arredari buruz, eta hoiek beren ardurak ez dituzte kondutan hartzen, eta soldatak behaz ez emendaturik, horien soldatak ahenpek baino apalagoak izan dituzte. Eta ardura handiago batekin. Eta orai, eh, plaza hori gehiturik, eh, badakit, eta hori gure eh, sektorean hainbat langilek ere edo lana ustekotan dute, edo uh, medikuekin eta zemanetan direla, be, geldialdi baten uh, ukaiteko, eh, zeren eta, ara, ez baita bate, uh, jasangarria egoera hori. Jakin behar da behaz, sortzi miliar eh, euroietan, Beraz, ospitaleri bat ez ere luzetua izan da. Eh? Baina, zarretxe eta langile guztiak ez dira kondutan harturik. Eta beraz, gaur egun, almen urritasunari buruz e, doakionez, zeuro eurotan gira. Beraz, urtarrideko emendakina kondutan hartzen bali badugu, beharko dute, ebistan eh, da, sortzi miliar horiek eh, emendatu ere. <laughs> bon, eta horren gainetik, arazo bat bada, zeren eta covid garaian denek ukan ginuen prima bat uh, eskuratzeko baimena. Baina prima hori ez dugu denek bera ukan, zeren eta elkarteen arabera eta elkarteen ahalen arabera prima hori eskuratu izan dugu denek. Baina, uh, <laughs> nola erran, batzuek laueun euro, beste batzuek berreun, eta beste batzuek mila ukan dute. Ordea danik izan dira ere, ikamikak, eta biztan da, ez dela denek berran egiten dugu, eta edakin behar da, ere, zebalditzetan lan egin dugun lehen uh, urtean bederen, eh, beraz, 2008ko martxotik funat. Eh? Bai. beraz, justu eh, abisatzeko zen, ondoko egunetan izain dira mugimendu eh, gure sektoretan, eta, ara, eh, ezkesatzea, eh, uh, izan zadien eh, almen urritasuna duten eh, gurasoak, ala beste pertsona barak eta untiturik daitezken pertsonek, uler dezaten egoera jasan ezina dela eta mugimenduak azkarrak izan gura ondoko egunetan. Hore koro urbiletik segituko tua, Iñaki Zaldumide, mil eta lastar arte? Lastar arte, mil esker. Izan mil zure, ez aioik.